Zato je jako bitno, braćo, da učimo. Jako je bitno, bitno da se obrazujemo, mi i naša djeca. Jako je bitno da steknemo naviku čitanja. Jako je bitno da posećujemo intelektualne teretane. Znate li šta je intelektualna teretana? Svaku u kući treba da ima intelektualnu teretanu koja se zove biblioteka. Allah dželle nam je danas braću i sestre olakšao financijski da kupimo knjigu. Allah nam je olakšao putem ovih, ovih pametnih telefona. Jel, da besplatno skinemo knjigu koju želimo čitati. Ako ne možeš čitati, možeš slušati. Danas postoji nešto što se zove zvučna knjiga. Pa kada putuješ u autu, ili avionu, ili, ili na bilo koji način, Allahov robe, nemoj trošiti vrijeme uzalud. Čitaj nešto. Čitaj, nemoj dozvoliti sebi nikada da ti dan prođe, a da ne saznaš nešto novo, a da nešto novo ne pročitaš. Ne može napredovati narod, umet i zajednica koja ne voli knjigu. Znate li, braću i sestre, kada ćemo mi, muslimani, doživjeti prosperitet? Onog trenutka kada se knjizi kao hediji budemo obradovali više od telefona kojeg dobijemo. Mi moramo učiti svoju djecu da je knjiga najvredniji poklon koji, koji, koji možemo, možemo dati. Zato je jako bitno da imamo naviku čitanja. Koliko stranica, evo uzmite sami, koliko stranica čovjek može da pročita, odnosno za koliko minuta pročitate jednu stranicu? Hakem, za koliko možeš da pročitaš jednu stranicu? Možeš i za dvije minute. Za dvije minute, pazite, dvije minute vremena možeš da pročitaš jednu stranicu knjige i to sa dobrim i dubokim razmišljanjem. Ne govorim o onom brzinskom čitanju, jel, gdje sada postoje kursevi brzog čitanja i tako dalje. Govorimo o čitanju sa razmišljanjem. Potrebno ti je dvije minute za jednu stranicu. Za pola sata, koliko čitaš stranica? Koliko? 15. Za 30 dana? Koliko? 450 stranica. Znate li šta je 450 stranica? 450 stranica je tom jako, jako dobre knjige. Jako dobre knjige. 450 stranica. I to bez ikakvog umora. Odvoji vrijeme za knjigu. Isto kao što odvajaš vrijeme da popiješ kahu, a svi pijete kahu. Osim ovi možda koji nisu oženjeni. Odvoji vrijeme, Allahov robe. Pola sata, pročitaj nešto, nešto od knjige. Za pola sata 15 stranica. Za mjesec dana 450 stranica. Na godišnjem nivou, koliko je to? Evo ja sam ovdje izračunao. 5400 <laughs> stranica. Znate li koliko je to? To je dobri 20, debeli 20 knjiga. Znate li što znači pročitati 20 knjiga u toku godine? Neću vas sada pitati, ali zapitajte sami sebe. Koliko ste knjiga i naslova pročitali u prethodnoj godini. Evo zapitajte sami sebe. Dakle, mi želimo, želimo, želimo društvenu harmoniju, želimo društveni sklad, red, međutim ne bavimo se sami sobom. Nemamo taj šta? Nemamo intelektualnu harmoniju. Kako mi muslimani, umet knjige, umet čija je prva objava ikre uči, zašto smo daleko od knjige? Zašto ne čitamo? Zašto ne čitamo? nemamo vremena, vallahi je to laž. Danas je najveća laž reći nemam vremena. Pogledaj u svoje vrijeme, naći ćeš da je zaokupirano mnogo, mnogo nebitnim stvarima koje možeš da upotpuniš mnogo, mnogo bitnim stvarima. Zato nemoj da zaboravimo da zaboravimo knjigu.